Desa zile hori, desa, ez da, desa eh? Desa zile hori, zi... Xare sozalak, zare sozalak. Xare sozalak. Desa zile hori, Gaur ere hasiko gira, Euskara kolokiala Twitter kontutik hartu itzarekin. Apairu. Apairu, bai, zagutzen duzuela janen datazue. Apairu ona prestatu zauku atzo gauean muskoilu eta patatak baina apairu beste egoera batzutan ere erabil daiteke. Apairu bilau segur tinderren eman duela izena. Ez du tinderren eman izena muskuilu eta patatak jan nahi dituelako. Bon, bai berdin ere, baina ez hemen ez da hau eh, ideia. Apairu biladena goxe dela erran nahi du. Bai, bon, goxe, eh, ez patata jateko gogoa durako, seksu goxea duelako, ara, simpleki, seksu ekintza erraiteko baliatzen alduzue, apairu edera egin zenutela atzo erraiten alduzue, ostatuan kurutzatu duzuen gizon ederori ongi ezagutu onduan, eh? apairu ona egin duzuelako. Eh, te justuki gehian gelditzeko ostatu aipatzen dut, baina bon, eh? eh Tinder bergolitaike gehiago aipatu, elkar ezagutzarentzat zat, edo emailak, justuki, bukatu da zuiparen modua iduriz, justuki apairu gogoa duten entzat. Ezker edo eskoin zuipatu zerabiltzen diren aplikazioak azbin bilakatzen hasiak dira entzuleak. Adiktiboak bilakatu ondoan kolorez betetako Tinder, Grinder, Oke kupied dota fruitz modaz kanpo dira iduriz. Horretarazi behar da, laire, kasik denak hor bertaldearen eskutan direla. Eh? Hauek bai covid aurkako txertua aspaldian hartu azotela. Espaitu krisirik ezagutu taldeak. Eh? Alderantziz, COVID-aren krisiari esker lo ditu baita. Lo ditu beste hainitz bezala, batzu diduz, bete batzu kiloz. Eh? Bref, ez da hori gure gaia. Tek dionaz, Tinder orain dela amarrorte martxan den aplikazioa, za da. Eta milenialzak aspertuak dira, aplikazioetarik ateratzeko beste alternatiba batzu agertzen dira. Ez direnak orain mainstream badakizue, estatu batuetan adibidez ezagutzak egiten dira e-mailaz. Bai, hot singles deitu newsletteraren bitartez. Bai, newsletteraren bitartez. Piskat azkenian aldizkarietan garai batez egiten zen bezala. Emaztea, hogeita urte, sekatzen dut gizon eder bat, sintxua, iringarria, engaiatzeko presdena, eta lortzen zen. Ba, lehiendak dio baiatz. Eh. Beste naz, TikTok Romantz konzeptu ezagutzen, sare sozialaren erabiltzaile batzuek, bikotek iderik gabeko diren beren lagun baten bideoa maiten dute sarean, ea norbait ente Ea amu horrek arrain uh, eder eta lodi bat ekartzen duen eta zeharrain mota hori auskalo, eh? Iniziatiba berriak fenomeno sozial, bai, beste bat, fenomeno sozial eta zientifiko baten ondorioa dena. Autu gehiagikeriaren gainkarga neurozientifikoek diote. Autu gehiagikeriak nahasten du jenda, sober autu badak aurregun galtzen da gure buruguina. Eta gainkarga batean sartzen da konparaketa, informazio tratamendua ezinezkoa da, blonda hau nahiago dut, ala hau kasketa bat duena, edo blonda hau begi urdinak dituenak, edo moto bat duena. Lehenago simple zen, eh? dantzaldian, joken rola, obekien dantzarazten zenuenarekin ezkontzen zinen. Eta asmatu dute smombi Warning System delakoa. Smombiak bakizu zer diren, bon, zombiak, bakizue, zombi, smartphone, Behordan asketa, zmonbi, smartfonoen zombiak dira. Zangoa nun pausatuko duten begiratu baino, telefonuari begira egoiten direnak, kolatuak, zuipatzen tinderen adibidez. Ego korean, zmonbiei pentsatu dute, istripu iturria dela ere sustute, eh? hortako problemari atakatu gabe beste teknologia berri bat asmatu dute, usaian bezala. Eh? Erleak hilzen ari dira, berle dronoak sortuko ditugu, takitio Oinezkoentzat lurrean eman dituzte kolorezko bandak gori Ala berde, eta untsa agertzen dira trabeskatzen aldu zuen ala ez jakiteko hola ez duzi buria altxatzearen beharrik soiteko deia bide bat trabeskatko zula, soiteko pertsonai berdea alagurria den bref, zolanda dena eta hori gehituta jada plantan eman duten notifikazio automatiko sistema jadar bat esker, jakiteko ea pasatzen aldiren ala auto bat heldu den, ebe badira notifikazioak hortarako zuen telefonoetan. Ego korearen geroa, se segurtatua da, biba zmonbiak. Beza zile hori, beza ez da, beza hau, eh? Beza zile hori, zi... Xare zozalak, zare zozalak. Xare zozalak. Beza zile hori, hori?